Ha? Molim? Samo zbog vida. Znači, nismo kazali da postoji argument šarijatski gdje se dozvoljava muš, muškarcu da koristi surmu zbog čega? Zbog uljepšavanja. Nego, znači, zbog vida, zato što je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao od iskoga bilježi vam Ebu Davud i Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca kaže il bi su ministri jabe komun bejal oblačite bijelu odjeću fe inne ha min hajdi si jabikom to je vaša najbolja odjeća i kaže umotavajte u nju vaše omrle a kaže najbolja vaša surma je el ismid el ismid što mi kažemo ismid je tako el ismid to je najbolja vrsta surme kaže poslanik sa osvrme jeđdul basar uteže vid bolje se znači od nje vidi o jembutu šar i jeli, ovaj tako raste uh, rastu dlake znači misle se na trepavice ali bivaju čvršće korijen <coughs> ženi je zabranjeno da koristi surmu kada? kada je vani dobro ako ima nikav može. E, onda može znači nije kada je vani nego kada je u U redu, nego, nego ne htio sam nešto drugo, sam htio što o čemu smo govorili ranije. Kada je u Hidadu, znači kada je, na primjer, muž joj preseli i ona žali za njim, ili otac, ili, znači ima to vrijeme, znači šarijensko koje je propisano, koje je duže kod muža nego kod drugih, u tom slučaju, znači, neće koristiti, a kada to vrijeme iziđe, treba korist da se pokaže, znači da nije žalila više od šarijetski propisanog vremena. Dalje, nije dozvoljeno nije dozvoljeno da se drži surma u posudi od zlata ili od srebra. Ma znam je, vi ćete sada kazati, nećemo, ne boj se. Nećemo biti to, tako. Zato treba biti. Nećete vi, ali ima ko hoće, tako. Onaj koji ima 70 milijardi, koji je težak 70 milijardi, je tako? Poput Husnija Mubareka. Husni, lijepi, dobri, a Mubarek je Mubareć, a on nije ni dobri, ni Mubareć, nije ni jedno, ni drugo. Nema udjela u svome imenu, nikako. Oni mogu koristiti, ali tako, šta? Posude, to je zadnji sitnica, ali tako, da su oni šta pići koji se navlače surma na oči ili kojima se drži surma da je zlata, to je za njih, jeli, potpuno normalno. To je zabranjeno. Zato kada smo govorili u poglavlju posude, kada smo spomljali, smo da ne smije posuda biti od čega? Od zlata do srebra, zato što je u tome rasipništvo. Rasipaš se, tako? Bez potrebe ikakve. Nikakva korist nema u tome. I druga stvar, time lomiš srce siromaha. Što misliš siromaha koji nema ovaj komad hljeba da pojede, i bori se iz dana u dan samo da ima hljeb da jede i ti sada uzmeš i imaš posudu koju je surma od zlata. Ako ti je posuda gdje je surma od zlata, kakav ti je onda život? Na tako? Tako da je to, znači, pretjerivanje i rasitništvo i oholost koja nije dozvoljena. Ne smeta da čovjek živi, braćo, lijepim životom. Ko može živjeti lijepim životom, to nije sporno. Allah ako je dao, voli da vidi e, tragove svojih blagodati na robu, da se lijepo obučeš, da lijepo, nije to problematično, da imaš lijepu jahalicu, imaš lijepo auto, to nije sporno. Ali to je sve čovjeku potreba. Ali kakva ti je potreba da imaš e, posudu šerpu da bude zlata ili od srebra? Je li hoće biti ovaj e, bosanski lonac okusniji u onoj što je zlata? Ne će biti okusniji, isti je tako? Zato isto je, ali jeste s druge strane šta? Oholost. Oholost da ne govorimo onima što opremaju svoje ovaj Allah WC zlatu, svi su im WC u zlatu i slično tome treba zato stvoritelj vas žele polagati račun dozvoljeno je isto tako a, eh, farbanje da farba kosu ali nije dozvoljeno da čupa bijele dlake, bio muškarac ili žena. Čovjek neće znači čupati svoga, sa svoga tijela, misli se na, jel, na bradu, na kosu, neće čupati bijele dlake. Ciljano da ih znači čupa, zato što su to, to je ovaj uzimanje beričeta koji će biti, biti čovjeku na sudnjem danu. Jer svaka ta dlaka je svjedok čovjeku. I čovjek koji, kako kaže poslanik, sallallahu srme, koji objeli u islamu, da će mu biti te bijele dlake svjetla na sudnjem danu. Pa nemoj živ bio sam, jel to svjetlo, ovaj, uklanjati. A s druge strane, braća čovjek kada vidi da, to tako, da se pojavljuju bijele dlake, znači ukazujemo na šta, na Na starost, na smrt, jel tako, da život prolazi, nećeš je bio vječno biti mlad. Razmišljaj, znači da će doći vrijeme kada ćeš ha, razmišljati kome ćeš šta ostaviti, kako ćeš podijeliti svoju imovinu, a onako čovjek kada je uvijek se jeli, vara, sam sebe vara, dok mu ne dođe šta. Melek smrt, to govorimo, znači nekakva prirodna smrt, kažemo da čovjek živi 60 ili 70 godina, u protivnom čovjek ne zna kada mu je uzvišen Allah te barak tala zapisao, znači a, moment jeli, smrti. Hadis ovaj bilježi Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca. Šta da će? Bijele dlake, kaže poslanik sa la, kaže, la tentofu šeib. La tentofu šeib, nemojte čupati bijele tlake. No međutim, propisano je šarijatski čovjeku da a, da farba, znači bijele dlake koje su ili na bradi ili na kosi. Znači da ih ofarba sa knom ili nečim sličnim Arap imaju drugu imenu, Erketm zove se, Erketem se zove jedna druga materija, isto je od bilja kojom su se farbali, pa je poslanik sam sam rekao, kaže, najbolje čime možete promijeniti, e, o, o, odnosno farbati bijele dlake jeste, kna ili ketm, a to je, to je, jeli, boja koja je bila poznata u njoj vrijeme koja se dobivala iz bilja. No, međutim, nije dozvoljeno crnom bojom da se čovjek farba, jer je crna boja znači obmana crna boja je obmana jer crna boja ukazuje aludira na mladost a to čovjeku nije dozvoljeno jer onaj ko, je, ko ima bijeli dlaka on polako šta rastaje se sa svojom mladošću tako ulazi u, u šta u zrelo doba je tako ulazi u zrelo doba a posle zrelog doba je dolazi starost Kaže poslanik, sallallahu sallam, židovi i kršćani se ne, ne farbaju, a vi se farbajte. Znači, razlikujte se od njih. A nama je dužno da se razlikujemo od, znači, ehlur kitaba, gdje god se možemo razlikovati. Ali ne smije, znači, kazati, ne smijemo crnom bojom, jer je Ebu Kohafe doveden poslaniku, sallallahu sallam, na dan oslobođenja Mekije, pa kada je vidio njegovu bradu i njegovu kosu kao bijeli cvjetovi, kaže, gajiru hada ođenibuhu sevate promijenite ovo, obojite ga, ofarvajte ga, ali nemojte nikako crnom bojom. Tako bilježi vam muslim i Ebu Davud i drugi. I došao u vjerodostojnom odisu da je poslanik sa osvam rekao se je kunu fi ahiri zeman akvamun jesbigune bi sevad ke havasil el hamam la jeđiduna riha al dženna. Pod kraj svijeta će biti ljudi koji će se bojati i izgledat će njihove, znači, kose kao polja crnih golubova. Neće ostimiti dženeta. Samo zato što se boje crnom bojom. I koliko braću ljudi smatra ovu stvar a, e, mizernom. Ja sam vidio neke profesore šerijata. Šerijat predaju, akidu ljude uče i boje se crnom bojom. Pa Allahov robe poslanik sam kaže da nećeš ući u džennet. Mada imaš 300 doktorata, i da imaš hiljade tamo nekakvih ovaj dijela napisani, nećeš u džennet samo zato što si crnu boju stavio na svoju bradu ili na svoju kosu. Pa u šarijatu imaju pravila. Šarijat nije po ukusu. Kako se kome dopadne, ne vidim smetnje u tome. Šta ti ima da vidiš ili da ne vidiš? Ti imaš da, da klimneš glavom i da kažeš čuli smo i pokoravamo se. A nema da ti gledaš da li vidiš ili ne vidiš smetnje u tome. Jel Tako da, čovjek se braćo mora čuvati jer ovaj, najgori su kod, kod kod vjernika oni, ako smijemo kazati, stavit ćemo i pod navodne znake sitni grijesi. Iako nema sitnih grijeha u šarijetu. U šarijetu nema sitnih grijeha, ali sve je veliko. Jer čovjek ne treba gledati grijeh koji čini je on na stepenu e, malog grijeha ili na stepenu e, velikog grijeha ili je to kufr, nego treba gledati kome je nepogodom. Svakako je razlika između grijeha i kufra, to je jasno. Međutim, treba gledati, hoću da kažem, treba gledati kome je nepokoran. Jel u redu? Kome je šta? Nepokoran. Pa mekruh, kada čovjek čini, on je nepokoran s jedne strane, je nepokoran stvoritelju, samo što stvoritelj razvođeli svoje milosti, nije htio da nas optereti time u smislu da nam propiše kaznu zbog toga. Ali smo učinili pogrdno djelo. Pa tako da, treba znači čovjek da udovolji stvoritelja za ođer i da ne vraća se, znači, da ne, ne, ne, ne pokorava se svojoj duši i svojim prohtjevima i onome što bi on želio i volio. Dozvoljeno je ženama da farbaju ruke i noge. Stopala, misli se, sa knom da to rade. <clears throat> Kaže Muaze, pitala sam Aisha radijallahu ta'ala anha, a, jesu li se žene koje su hajzu u vreme poslanika, jesu se farbale, jesu se bojale sa krom, pa kaže, to smo činili u vreme poslanika, sallallahu sallam, pa nam to nije zabranjivao. Pa nam to nije zabranjivao. Dozvoljeno ženi da, da, da stavlja knu na ruke i na noge isto tako <coughs> a, mimo vremena hajza. Mimo vremena ciklusa, znači, ali ga mora ukloniti kada se čisti, znači, za, kada uzima abdest, ili tako. Zato što je došlo od Ibn Abasa da je rekao, žene su, kaže, stavljale knu na, jeli, koristile su je na veče, pa bi ujutro je uklonile, pa bi se abdestile. Pa klanjale sabah, pa opet do povodne pa su, kaže, tako koristile i knu i imale su taharet. Pa nije, znači, nije, nije ispriječila kna od namaza, niti namaz od korištenja kne. Isto tako korištenje a, ovih raznoraznih pudera za ukrase, znači, već što žene koriste, je tako, šminka koja je poznata. Nema u tome nikakve smetnje, jer je poslanik sallallahu alejhi ve rekao da je najbolja najbolji miris žene onaj a, znači čija se boja primijeti, a ne primijeti se, ne osjeti se miris. I mi znate da je Abdurrahman ibn Auf došao kod poslanika, sallallahu alaihi sallame, i da je vidio na njemu šta? Žutilo, je tako, kao što smo spominjali ranije. Pa ga je upitao šta je to, kaže, ja sam oženio, kaže, ženu Ensariku. Pa kako imam neovi, kaže da je to prešlo, sa nje ostalo, sa nje ostalo je, jer što bi spominjao svoju ženu? Stavio na sebe, ima žutilo, a spominje ženu, kakve veze žena ima? Ti, što će žutilo na tebi? Pa hoće kazala, ovo poznači, ovo je prešlo sa moje supruge, ostalo je, na mene ostao, ostao trag. Pa je dozvoljeno, znači, ženi da se šminka, no međutim ne smije tako, ali da se pokaziva pred muškarcima, strancima, znači koji su joj zabranjeni trajno ili šta? Periodično, znači ograničeno za brak, kao što se ne smije ovaj, pojaviti pred, a ne smije se pojaviti pred, znači, muškarcem, pred komšijom, ne smije se pojaviti pred svojim rođakom, koji joj nije, koji je dozvoljen za, jel, rođak, kažemo, uvjetno, jel? A ne smije ni pred zetom, zadnji put smo spomenuli zeta, neko nam, kad sam rekao zeta, neko mi dođe, sam ja rekao da žena ne smije, šta, rukovat se sa, i da smo rekao da se smije rukovat se zetom. Pa mi je došao neko od braća, ne znam koji je bio. Da poljubi, poljubi zeta. Da poljubi zeta, da žena, da poljubi. Ja. Bila, bila je fetva ono... Ono... Da poljubi... Ne, bila je fetva šeha ja i pokazu, pitanje. Ja se ne rukujem sad. Rukovanje je bilo. Znači, rukovanje Jeste, je bilo sa, sa zato ma poljubi. poljubi u čelu. Jes, poljubi u čelu. Znači, pa je došao brat, kaže, ovaj, znači, ne smije, kaže, rukovat se, ovaj, a, kaže, a, Pa sam ja rekao da se smije rukovac za zatrnu, tako? Bilo u smislu da je punca kutno... Ja sam e, išao na, znači, s te strane punica, da, znači, sil punica, smije rukovac sa svojim zatrnom, ali ne smije svastika sa svojim zatrnom, jel u redu? Pa je razlika između dvije, velika razlika. Pa kada smo ciljali, znači, da, da smije, mislimo na koga? Na punicu, jel tako? Jer punica je kao majka. Jel, punica je kao majka. Tako da, ovaj, razlika je među njima, znači, pa ne smije pokazivati tu taj te zine, te, te ukrase, znači nekome kojoj nije trajno zabranjen za brak. Međutim, postoji jedna druga stvar ovdje, a to je što su braćo neki savremeni ovaj specijalisti, liječnici, koji se bave ovaj, bolest, kožnim bolestima, govorili da eh, da ova šminka da šteti ženi, da šteti njenom tijelu. Pa su nam odli uh, e, razno razne ovaj, razloge, kaže Mustafa Hussein, Abdul Maksud, on je inače profesor u o, jednom od fakulteta u Tanti, današnjem jednom u Egiptu, kaže Tampa, je li tako, Tantavi, mi kažemo Etantavi, je li tako? Tampa je grad, znači vidjeti. Kaže da to uh, izaziva boranje kože, znači korištenje puno te šminke da izaziva bolanje kože i njenu osjetljivost isto tako da mijenja boju kože da mijenja boju kože da izaziva osjetljivost kože na svjetlost da nakon toga moraš kao ko Jackson je tako on je u kuvajt nosio nikap kada ode u kuvajt stavi nikap nikako nije smio izaći ovaj na svjetlost zbog šeitanskih postupaka koje je radio u šeitan luka koga je činio, Allah te kazni. Možete mi je da Allahovo stvorenja, doćemo do toga. Ili da izaziva da brže raste, da rastu dlake na licu žene. Priroda žene, jer nije takva da joj izrastaju dlake na licu. No, međutim, kažu, korištenjem ove šminke je puno da može, znači, izazvati i taj belaj. Isto su tako navodile ovaj a, korištenje, znači ruža za usne koji se stavlja da, da isto tako negativno djeluje da ponekad da kada jede žena da to odlazi sa jelom, ranom odlazi u tijelo a sadrži jako štetne materije u sebi. Navodili su razloge znači a, e, na osnovu kojih bi se mogla to zabraniti jel, ženama. Pa Autor kaže, ako je ovo potvrđeno, ako ovo je ispravno, onda je zabranjeno. Ako je ispravno da, da, da šteti i da može izazivati ovaj probleme, onda nema sumnje da bilo zabranjeno. No, međutim, da li je to potvrđeno ili nije, ne znamo. Osnova je da je halal. Osnova da je šta? Da je dozvoljeno. Tako da ne možemo to zabraniti, osim ako imamo jasan dokaz. Jasan, nepobitan dokaz. Ako to se desi, onda je propis drugačiji. U protivnom biva halal i ne možemo halal mijenjati u haram dok se ne potvrdi. Nema smetje žene da stavlja lak na nokte, ovaj, bilo da je u ciklusu ili da nije u ciklusu, s njim da mora da pazi na abdest, jer taj lak spriječava dolazak vode do noktiju, a nokti se moraju pokositi prilikom uzimanja abdesta. I onda mora, znači, to ukloniti, tako, pa uzeti abdest i ponovo nema smetnje da to stavi ako želi. Ali, znači, bilo bi zabranjeno ako bi tako abdestila. Govorili smo isto tako o noktima žene da je dužna da uređuje svoje nokte i da nije dozvoljeno da ostavlja duži vremenski period, znači da nokti budu duži namjerno, jer mi znamo da se ispod nokti onakuplja prljašcina, koje, koju šarijet znači u svakom pogledu anulira i odbacuje. Pa je taharet znači sastavni dio naše vjere. Isto tako govorili smo da žena ne smije šta nokte one umjetne one stavlja kao ni kosu da produžava. Sve je to mijenjanje Allahovog stvorenja pa je zabranjeno i zdrave fitre i oponašanje znači nemuslimanke. dozvoljeno je ženi da se ukrašava sa zlatom i srebrom. Sa svim vrstama zlata i srebra. Kada kažemo sa svim vrstama zlata i srebra, mislimo na to, zato mislimo na, na, na pitanje fiksko, jer je jedan od velikih savremenih učenjaka, Rahimahullahu Teala, odabrao mišljenje da nije dozvoljeno ženi da nosi zlato koje je u spojeno, koje je halkat. Znači sve što je spojeno u halku, ne može šta nositi. Pa prsten je halka. Ogrlica je halka. Na ruci, znači koja je narupica, ona je halka ako je spojena. Jedino ako, je, ako dođe ovako s jedne i s druge strane otvorena, da nije spojena, onda nije spojena. Sve što je muhallak, sve što je u obliku ezehebel muhallak, to je znači zlato koje je zatvoreno u obliku čega? Halke. on je odabrao više da to nije dozvoljenost. Ima argumente na koje se je pozivao ovaj učenjak, a međutim ispravno je mišljenje ono što na čemu je bila ulema kroz prošla stoljeća, da je ženi dozvoljeno znači da nosi sve vrste zlata i srebra, jer Ali radi Allah kaže da je poslanik sa osvijem uzeo u jednu ruku šta? Svilu, a u drugu zlato. Je rekao, ovo je zabranjeno muškarcima moga umeta, a dozvoljeno ženama, je li tako? naša stvarnost govori ovo je zabranjeno ženama, a dozvoljeno muškarcima, tako. To što je čudno i žalostno i jedno da čovjek 30 ili 40 ili 50 godina klanja u džamiji i zlatni mu prsten o, koji ima 30 grama na ruci. I tako klanja i tako živi i teško ti se da mu kažeš da je to haram. Što izaći živiš džamije. Pa je dužnost imamima obaveza da govore i da pričaju. I ne smiju braći ljudi koji govore o vjeri, ne smiju gledati, ne smiju, ovaj, ne smiju se plašiti reakcije ljudi. I čovjek koji govori ljudima o vjeri, imam koji pučava, profesor Ušku, nije bitno ko je. Ne smije gledati da udovolje ljudima. Jer ne pričam ja ono što bi ti želio da ti pričam živio, nego ti ja pričam ono što ja znam da trebam da ti pričam. A to tvoja strast i tvoja duša, hoće to prijeti, neće prijeti, to je pitanje koje nema, znači, to, tom pitanju nema kraja. Mi moramo govoriti kako izgleda, naravno, na lijep način pojasniti propis, nećemo ljude ovaj odmah u džahennem tjerat, Bože, sačuvajno, međutim, objasniti opasnost tog postupka i da to nisu znači sitne stvari da je konsensus uleme i sjećate kad smo govorili o zlatu znači da smo govorili ili da je nema na tome pitanju znači složno da je zlato zabranjeno muškarci to nije više pitanje da kažemo mezeb ne mezeb to nema pitanja mezeba ne mezeba to je stvar kaže koja je jasna znači kod islamskih kod islamskih učenjaka Došla jedna žena, kako bileži imam Ebu Daudi, tim izdje se dobrim lance prenoslaca od Abdullah ibn Amr ibn Lasa, došla je kod poslanika sa osrema, sa njom mala djevojčica. <coughs> pa je poslanik sa osrema vidio na njenoj ruci e, debele ogrlice dvije, debele dvije narukvice. Pa kaže, jesi li dala zekijat? Pita majke, dala zekijat? Kaže, nisam. Kaže, bi li voljela da ti Allah dadne na sudnjem danu mjesto te dvije narukvice, narukvice dio zlata, od, od vatre. Prosti na sunjem danu da dobiješ šta mjesto te dvije narupice od zlata da dobiješ na sunjem danu dvije narupice od vatre ovo ulema koristi ovaj hadis za dokaz koja kaže da je dužnost ženi da daje zekat na nakit je u redu? to je više hanefijski učenjak hanefijski učenjac kažu džumur kaže ne treba dok hanefijski učenjac kaže treba I to su odabrali savremeni neki učenjaci danas Ibn Baz, odabrali Šejh Albani i drugi. Znači, tako, hadis je jasan. Jesi dala zekijat, kaže, nisam. Neka olema kaže, jeste poslanik, sam sam rekao, pitao je li dala zekijat, zato što su bilo pretjerano dvije debele narupice, koje su više liče na rasiprište. U redu. Pa kažu, to više nije ukraš, nego to je šta? Havalisanje nekako. E, ako hoćeš se havalisat, e, onda daj zekijat. Pa pravdaju to, jel? Nije bitno. Mi smo govorili, u svakom slučaju, kako pitanje zekijata, mi smo govorili, znači, o pitanju čega? Nakita i pitanju, znači, davanja zekijata nakita. I vi ste to, vjerujem, zapamtili, pa nema potrebe da ponavljamo. I došlo od Ibn Abbasa, kako bileže Buhari i Muslim, i to smo spominjali, da je, da je na Bajram, kada je poslanik sa ovom poticao žene da daju sadaku, jer je vidio da su one najprve nije u džehennemu, pa, pa su Bilal, pa je Bilal, radijallahu ta'ala anhu, uzeo, pa su stavljali, a, znači bili su Bilal ibn, ibn Abbas, držali jedno platno, pa bi žena došla, jedna baci svoj, svoj prsten, druga baci minđuše naušnice, tako, u, u, pa su skupljali, znači, pa su koristile, znači, i prstenje i drugi nakit. Dozvore isto ženi da nosi halkal. El halkal je na nozi. Ona znači halka, što ide kao na ruci, znači, što je narupica, stavi se, znači, na nogu halka i za ukras nema smetje, znači da žena to nosi. I uzvišen Allah te barat Allah kaže Vala jadribne bi arđuli hinne li jovoleme ma juhtine min zine ti hin. I neka ne udaraju nogama svojim da bi pokazale, znači da bi se čuo zveket nakita koga pokrivaju. Taj nakit mora biti pokriven, je li tako? Pa ne treba znači da udara, znači da, da se time čuje zveket tog nakita. Šta mislim da kakva je ona, ona obuća? Znači, sa visokim petama, one štikle kada ide i kada udaraju, znači, da je, da je hodnik dug kilometar, čuješ. Je tako? Mozak ti tvoj problem. To je, je to više privlači ovaj muškarce da gledaju ili samo zveket kada udara srebro, srebro, ona mala narupi, šta ona, ona, ona halka, jedna od drugog će udarati, jedva da se čuje. Je tako? <coughs> pa je ovdje pokazano onim što je manje želeći time zabranu svega onoga što je veće. Pa ne trebamo braći, ne trebamo, mi ne trebamo braniti ono što je širje dozvolio. Žena želi da stavi, na primjer, halku na, na nogu, zlatnu. Primjer rad. I ti kaže, ja ne znam, je to postupak džahirijeta, postupak džahirijeta, to je širje dozvolio. I u tome nikakve smetnje nema. U vrijeme znači ashaba to je bilo poznato, samo je šerijat došao da to šta? Da to preci da to kanališe. Nemoj znači stavljati sebi uh, tako halke na nogu da bi time ovaj pokazivala svoje ukrase muškarcima kome je zabranjeno da pokažeš. U protivnom svome mužu, to je tebi to je dozvoljeno. Tako zašto nema zabrane, ne treba znači ne trebamo pretjerivati. Jer braćo, gdje god čovjek pretjera gdje mu je dozvoljeno, pretjera tu, on će sebi dozvoliti ono što je zabranjeno. Pazite. Mi smo ljudi. Nas je Allah stvorio i on zna kako nas je, zašto je ovaj, zna našu prirodu i dao nam je kako ćemo živjeti. Pa nam stvari određene dozvolio, određene zabranio. Ono što nam koristi, dozvolio nam. Ono što nam šteti, zabranio nam. I ti sebi zabraniš ono što, što ti koristi, a ti kao čovjek, priroda tvoja, za tim čezne i želi to. I neminovno ćeš upasti u haram. Neminovno ćeš upasti u haram. Tako da nije ovaj nije dozvoljeno pretjerivanje tamo gdje je šerijat je šerijat ostavio otvoren. Jer kao da je uzvišen Allah rekao ne, robe moj, ovo ti je halal, ti kažeš gospodaru jesti rekao da je halal, ali ja sebi kažem da mi je haram. Može čovjek nešto da ne, određenu hranu ne jedeš. Ha, ne pije čovjek kahvu. Ne, ne pije čaj, nije bitno ali ne možeš kazati niti zabraniti nekome da to pije niti ovaj, tvrti da je to haram jer to je govor o Allahu azzavuđel bez, bez znanja to je zabranjeno, to je haram uzvišen Allah kaže kullu tami kjane hinna nala beni Israila illa ma harame Israilu ala nefsim kabrentu nezavrtaura sva hrana je bila dozvoljena benu Israilu osim onu koju Israil sam sebi zabranio pa čovjek ne smije znači zabranjivati sebe ono što mu uzvišen Allah te barak je otala dozvolio. Dalje, ženi je dozvoljeno da koristi prstenje. Ovaj, da tako da koristi zlatno ili srebrno prstenje i da ga koristi znači kako želi na svim prstima može znači na sve prstima staviti šta prstenje tako Da je čovjek jednog dana, žena stavila prsten na, kaži prsten. Pa da je ukori zbog toga. Ima hadis o zabrani. Hadis ali je, on je kod muslima, ali hadis o zabrani, on si sa muškarce, on si sa na ženu. Kako spomnijeli, imam, ne ovi, navodi konsensus o da se to odnosi na koga. Muškarce, ne na ženu. I braćo čovjek će izbjeći, izbjećeš mnoge neugodnosti, znači po sebe na dunjaluku, a posebno na ahiretu ako poznaješ propise. Poslanik sa kaže inne dine yusrun. Volen yushad din ahad illa galabahu. Allahova vjera je jednostavna, prirodna, lahka za praktikovanje. Nije teška. Ako god pretjera u svojoj vjeri, kaže ona će ga slomiti. A to je pretjerivanje da zabranjuješ ono što je Allahu halalio. To je pretjerivanje i nema sumnje da je to jedan od najgorijih i najopasnijih vidova pretjerivanja. Nema smetnje da žena nosi prsten od željeza. Zbog hadisa, nemojte ništa pisati. Zbog hadisa u kome je poslanik sam rekao onome čovjeku, traži, jel kada je ti odloženi u ženu, kaže, nemam ništa lopatneš, kaže, traži, taman da nađeš šta, prsten od železa. Pa je autor na osnovu tog hadisa dozvolio šta da se koristi prsten od železa. Međutim, mi sveća se smo i govorili posebno o čemu? O prstenu i govorili o propisama prstena i kazao da je prsten od železa zabranjeno. I zato ima jasan hadis, znači kod imama Ahmed o njegovom musledu govorio svojima, ako hadis kod kod imama uh, El Buhari, njegov delo ledo bil mufredi, da imaju lanci prostaca koji se mogu pojačiti, spomenuli smo nemo koji su cijeli te hadise dobrim ili vjerodostojnim, da imaju različite puteve, tako da ispravno da, da taj nakit bižuterija od železa nije dozvoljena. To što je odabrao autor, Allah ga poživio, mi to cijenimo i poštovimo, međutim, mi smo govorili, znači, o pitanju prstana, posebno predavanje su imali tome, pogledu, tako da ovo što je spomenuo, ja sam to radi amaneta spomenuo, a ispravno je da je to zabranjeno. Dalje, zabranjeno je, zabranjeno je tetovaža. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže u odisu koga bilježe Buharija muslim od Ibn Mesuda, Allah je prokleo ženu koja se tetovir, koja tetovira i ona koja traži da bude tetovirana. I ženu koja čupa obrve i onu koja traži da joj se čupaju i ženu koja znači pravi razmak između svojih zuba mijenjujući tako Allahovo stvorenje. Pa je ovdje zabranjeno znači i ona osoba koja to radi, koja to bavi profesionalno, je tako? Se bavi time. I pa taman bio zubar ili zubarica u redu. Ode kod zubarice i kaže, dej mi molim te malo po dva milimetra mi napravi između zuba i ova joj napravi, znači, razmah među zubima, prokleta. I jedna i druga. Kao čovjek koji je frizer, šiša ljudi. Ona pa kaže, dođe, gde mi kaže, možeš mi pola glave mi obri, a pola mi ostavi gore. Ovaj, vidio sam da tako svi gore po zapadu rade, pa bi ja koji oni, da budem i ja napredan. Ne smijem to uraditi. Ne smijem to uraditi. Kako sam se jedne prilike obradao kada sam vidio u Jordanu, na, na, na frizerskoj radnji napisano velikim slovima ne šišamo marinske frizure i ne brijemo brade. Znači, ko dođe, ko želi brijet brad, kod nas ne može brijet brad. Mi to ne radimo šipi. Ono što šarijet nije dozvolio, mi to ne radimo. Marinske frizure ne može, tako se kod nas ne može šišiti. Želiš, traži se mjesto gdje ćeš se šišiti. Pa je ova stvar, braćo, nije, nije to sitnica da Allah <laughs> prokune nekoga. Aj sad ti se dođeš na sudji dan, Allah te prokleo. A proklaj si nekoga šta znači? Molim? Da bude udaljeno od Allahove milosti. I Allah ti kaže, robe moj, jes ti klanjao, jes posti, jes hađ obavio deset puta, jes bio dobar prema komiši, jes bio dobar prema majici, ali ti si kod mene proklaj, znači ti si udaljen od moje milosti, nisi ni blizu nje. Ahleno se, ahleno. Ka, ka, šta ti možeš očekivati na sudnjem danu od stvoritelja te barake od tamo? On te proklaju. Iako je taj postupak u očima ljudi šta mali. No, međutim, kažemo, najgori su ti ovaj grijesi koji su očima ljudi mali ili došao je u ovaj hadis koga bliži Dijal Makdisi bliži ga ovaj, drugi od, od, od, od ima Mahmed ga bliži od, Eh, Ibn Mesauda da je rekao poslanik sa Osreme Iako mu muhakkaratu zunub fa inne hunne jeđtemi'ne ala ređuli hatta juhlikne kaže dobro se čuvajte onih prezrenih u vašim očima prezrenih grija mali grija to je to stica hej, ala, berakitila, bismila, nije to nešto kaže puno se ču, čuvajte se ti grija jer oni se kaže talože kod čovjeka a, dok ga ne unište to vam je jeli, ovaj, taloženje je tako? Tempirano. Eksplozija će biti. Jel u redu? Samo u riječi eksplozije izbacite ovaj. Jer ona je opasna. No, međutim, danas je, braće, ovaj, a, danas je ta tetovaža postala nauka koja opstoji po sebi. To je nauka gdje se treba ići u školu da se to uči polako. To više nije, prije su bila materi, pa je to bilo zabranjeno. Za šta uzme? Napiše mujo. I muju izboca, ali tako, kao u vojstveno što su radili ljudi. Vidite, naše, ove naše generacije, one što su sad preko 40 i nešto gore. Samo mu, toga vidiš, malo mu zavrnimo, malo vam gore. Ono. Pošli vidjet ćeš da je, da je sav ovaj, u vojci to radili. Danas to, braćo, rade specijalne, znači, institucije da, da ti razum stane kakve to slike imaju i kakvi to oblici imaju, kako se to radi i onda mjesta gdje se radi. Znači žene na grudima, znači na, na, napišu nešto i onda to sada, to kad se napisao, to se mora, mora se pokazati da, da ljudi vide čitati, jel tako? Da se vidi čitati. Ili na leđima, ili na stražnici i tako dalje, i onda se to otkriva i onda uz taj jedan belaj ima i drugi tovar belaja koji se jeli čine, a sve je to haram. I to svako zna ko obara pogled, pazite. Ko obara pogled to zna, a da ne govorimo onima koji, koji ne čuvaju pogled. Oni znaju detalje. a, kažu da znači da je najlakši put do, do, da dođe karcinom kože da čovjeka pogodi jeste tetovaža. Jeste tetovaža. Subhanallah, nije uzvišen je Allah braćo ništa zabranio nego sa, nego sa razlogom. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah želi da vam olakša, ne želi da vam poteškoće stvara. Nije nama Allah zabranio određenu stvar, nego zato što će nam štetiti nego zato što će nam štetiti. Onda da ne govorimo skidanje ti ko želi da to skine nakon vremena, to su belaje. Mora ići na lasersko to ovaj brisanje, pa mora ići na, na terapija, desetak ili petnaest terapija, ponoviti da to polako izbledi i opet ne može u potpunosti otići i naplaćat ćeš se paraj problema i a najgorije grije koga je čovjek dobio stvoriti da treba. Ima reacija. 20 minuta. Još 20 minuta. <clears throat> Dalje, imamo sad novu braću vrstu e, tetovaže, ako smo nazvati nazvat tetovaža, to više nije, nije znači da, da ide pod kožu, znači probijanjem iglama, nego, a da ne govorimo igla isto kada probiju, kažu najlakše da se, da se ec najlakše prenosi putem igala tih. Jer se ne sterilišu dobro i tako dalje. Ljudi koji to radi, on im baš plaho i zanima da oni, da oni to ovaj e, čiste i tako dalje ima slika. Samo slika se stavi i ostaje dugo. Slika kao slika nije te to važno. Ne možemo kazati da je slika šta? Ovdje neko sebi stavi sliku BH Bosne. Da pokaže da je dobar šta? Uslima. I još ima mjesec i zvijezdu na vratu i tako je upotpunio, tako je dokazao šta? Potvrdio da, znači da je njegov islam potpun. Jel u redu? Stavi ovdje sliku BH, ali nije šta? Nije bocao iglom. Ne možemo kazati to da to važno ne možemo kazati da to važe. Jer to ne ulazi u propis da to važe i nije mijenjanje Allahovog stvorenja, to se može šta? Lahko maknuti. No, međutim, nema sumnje da je prečio čovjeku da to ne radi, jer to je ličenje, znači to je ponašanje ljudi koji se tetoviraju. Jel u redu? To je ponašanje ljudi koji se... Znate šta mi je to znači? To mi je pivo bez alkohola. Imate pivo s alkoholom koje je šta? Zabranjeno. A imate pivo bez alkohola koje ne bi trebalo šta biti? zabrajeno. Međutim, otvaraš puta, put šta? Ljudima da pričaju, da govore s jedne strane i s druge strane, ja se bojim, braćo, da je neko nekada to volio da radi, pa sada traži zamjen. Jel u redu? Pa sada traži zamjen. Pa se našla zamjena gdje? U nekakvim sličicama. Dalje, a, ove plastične operacije za uljepšavanje, što se čine, a, I tu imamo, braće, stvari koje su dozvoljene. Dozvoljeno čovjeku, na primjer, koji ima, ne znam, ranu, imao se veliku posjekotinu na ruci, žena imala, ili negde na tijelu, što bi smetalo supruku, pa da se to popravi i da se, znači, ovaj, iz drugog, drugog dijela tijela prese kože i da stavi, to ne smeta. Jer to nije mijenjanje šta? Allahog stvarenja, kao što se spomenuo da čovjeku izraste šta šesti prst, ili se rodi tako, ili se rodi sa dvije ruke, ne znam, nešto rodi se, znači, nije da se to ukloni, takva operacija ne smata se šta? zabranjeno. To je vraćanje čovjeka u njegov prvobitni izgled, kako jeste. I to Allah na tako se, u tome nema smetnje. No, međutim, ovaj, uh, zabra, zabran, znači, odnosi na druge stvari. Isto tako opekotina. Ima opekotina. Žena se opekla na, na lice. Ima opekotina velika. Može se s drugog tijela, tijela prenijeti kože, da se to stavi, znači da se zatvori, da bude, da bude u njemu ruku ljepše nego što je bilo nikakve smetje u tome nema. To nije mijenjanje Allahovog stvorenja. To je u stvari vraćanje u Allahovog stvorenja u prvobitno, u prvobitno, jeli, <laughs> stanje. Isto tako, ovaj izgled, znači nekakav, znači čovjeka koji, koji treba promijeniti, sve što je, znači, mijenjanje čovjekovog izgleda i vraćanje u stanje u kakvom čovjek normalnom jeste, to ne ulazi, znači, u taj, u taj propis. Propis. A sve što ulazi u taj propis, znači smatra se, na primjer, da čovjek mijenja visinu. Allah ga stvori jednoj visinu, on će da mijenja svoju visinu. Uzimanje određenih hormona, ne znam, za rast. Hoće mijenja boju. Hoće crnac da bude bijelac. A man je arabu džennet, džennet je za bijelce. I ti ako ne budeš bio bijel, neš u džennet. A džennet je za sam narod. Kakav god Allah te stvorio, Allah je znao kakvog te stvara i ko si, dok si bio prije što će stvoriti, kakav ćeš biti. I takvog te stvorio. Nemaš pravo to mijenjati. To je znači zabranjeno i to je haram da se čini, je tako? Huvel da dio savu ilukom fil arhami kejfe ješa. On vas oblikuje u utrobama vaše majke kako želi. Allah te takvog stvorio. I ti to ne smiješ, znači, ne smiješ to mijenjati. <clears throat> I nema sumnje da je ovo, znači, nasrta ili mijenjanje Allahovog stvorenja ovakve, ovakve ili postupci. Thank you. I uzvišenje Allah te kaže i jed'une min dunihi illa inathan wa jed'une illa šeitanem merida la'nahu Allah. وقال لا يتخذن من عبادك نصيبا مفروضا kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala i oni a, pored Allaha ne mole osim ženske kumire lati uzza to su ženski sve kumiri žens, ženski kumiri al tako i oni ne mole osim šejtana prkosnika Allah ga je prokleo i ovdje braću kada učimo kažemo la nehullah i moramo stati Iako je jedan ajet, moramo stati, zato što kaže nakon toga, وَقَالَ Allah ga prokleo i rekao je, kada bismo spojili, ko je rekao? Allah. A nije rekao Allah, nego kaže ko? Šeitan. Pa moramo kaže, la nehu Allah, pa stane. وَقَالَ لَا يَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا I kaže, ja ću sigurno imati udjela u tvojim, jeli, robovima, jeli, a, jedan dio njih ću jeli, preuzeti ili ću ih zavesti. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم do kraja ajeta. kaže dalje šeitan prokleti i ja ću ih zavoditi sa pravog puta i ja ću ih lažnim nadama mamiti. I ja ću im naređivati da stoci uši režu. I ja ću ih navoditi da mijenjaju Allahovo stvorenje. Tačno, znači, šeitanski postupak. Navodit ću ih da mijenjaju Allahovo stvorenje, ono što Allah stvorio. Pa je mijenjanje Allahovog stvoreta šeitanski, znači, postupak što je zavođen ljudi sa pravog puta. Tako da je, braćo, to je zabranjeno, a najgori oblik mijenjanja Allahovog stvorenja jeste koji? Pravo. Da se mijenja, znači, spol. Muškarac želi biti žena, to je znači najgori i najprljaviji oblik koji je strogo, znači, zabranjen po konsensusu ehlu sunnata od džemata. Zašto kažem ehlu sunnata od džemata? Zato što to ovaj šiti dozvoljavaju. Allah i poniziju. Dozvoljavaju da se promijeni kao što je to izbor čovjeka. Izbor čovjeka ima pravo na to i to kod njih znači nije sporno da se radi. Nije to kod njih sporno, znači kod njih nisu sporne stvari koje su ove koje su kufrijati, širkijati, pa što bi bilo sporno promjena spola? Pa to nije kufr, tako? Zato kod ehlu sunneta, to nije Allah te stvorio da budeš muškarac i budi ponosna što si muškarac. A ženu stvorio da je bude žena i ti budi ponosna što si žena. I činio čovjek do, činio musliman dobro, bio muškarac ili žena, naći svoj nagrod kod Allaha za ođe. A promjena ne može biti. Promjena je samo laž. A promjena je samo laž. I obmanjivanje. A promjena se ne može desiti. Nema, znači, te tehnike i nema te... To bi bilo, to bi bio vid stvaranja. To ljudi ne mogu. Ne mogu promijeniti ono što je uzvišenje. Allah te bavio stvara stvorio. I ovdje je došlo znači jasno da su prokleti oni koji mijenjaju Allahovo stvorenje u smislu čega? Tetovaži, čupanja obrva, razmicanja zuba, neke stvari došle koje su jasne, ovdje se kaže na hadisu, kaže <laughs> al mugayyirat li khalqillah koji mijenjaju Allahovo šta? Stvorenje. Ako bi se desilo da je čovjek hunca, da je osoba hunca, to je dvopolac, tada se gleda kom je pol bliži i koji od kog pola ima više svojstava i ne smeta da se ukloni šta ono što je suprotno tome. Gleda se znači čemu je bliže. Da se ukloni to ne ulazi znači u taj propis. A korištenje sočiva ovih za uljepšavanje očiju, imaju, što mijenja boju očiju, Čuli ste da to. Znači, žene to puno koriste. A, pitanje je Salih al-Fauzan o tome pa je rekao da, da je osnova to da je dozvoljeno. Osnova tome da je dozvoljeno. No, međutim, kaže, ostaviti to je preče i bolje. Zato što u tome ima vid rasipništa. Zato što je to skupo, košta puno, a postoji mogućnost da može štetiti vidu pošto je mučio da može štetiti vidu. Ibnu Semin kada je upitan o tome, rekao je, kaže, moramo prvo savjetovati sa liječnicima. Jako precizan breći odgovor. Moramo savjetovati sa liječnicima da vidimo da li to šteti prvo. Ako šteti, zabranjeno je. Zato što šteti. A sve što šteti čovjeku je zabranjeno. A ako ne šteti, kaže, onda gledamo time koga oponaša. Ima, znači, ti boja, želi da ima oči kao oči zeca. Tako je da bude zeku u kući. Jel u redu? To je zabranjeno, zato što je to šta? Oponašanje životinja. A oponašanje životinja je haram. Oponašanje životinja je zabranjeno. <coughs> Pa se mora, znači, provjeriti da li korist, da li, da li je to štetno, a ako nije štetno, onda će biti zabranjeno ako se radi o ponašanju, znači životinja. U protivnom je bilo halal, iako je na kraju Ibn, Ibn Semin rekao, kaže, a ako to čovjek ostavi, to je preče i bolje. Znači, dva velika alima današnjice kažu da je preče da se to ostavi, da se to ne čini. Da se to ne koristi. Allah te stvorio takvim kakav jesi. Ovaj. I ponekad, braći, ljudi pretjeruju gledaju znači te sitnice stvari koje su u odnosu na mnoge druge nebitne boja učiju ne znam određene stvari koje su prelazi čovjek preko brda i dolina Belaja kod svoje supruge ali mu je za oko zapelo to što ona nije mu, nije mu boja smeđa ovaj svjetlo je smeđa, nije pravo smeđa a on bi pravo smeđu boju i šta ako dobije žena oči drugačiju boju što bi biti pametnija biti pokornija te, može biti samo ovaj, može se samo promijeniti na gore. U tom slučaju može kada sada, me, sada sam ga ovaj, jeli, ovaj, sada je opčinjen sa mnom i ja mogu sada da, jeli, da držim konce u svojim rukama. U svakom slučaju, ove stvari treba izbjegavati, braću, jer to je a, rasitništvo je tu i nećemo kazati da ulazi u mijenjanje Allahovog stvorenja, no međutim, ovaj, jeste, može biti, znači, šteta po vid osobe i nije to bila, znači, praksa, nije to danas praksa muslimana. To je došlo, znači, sa strane. Do korištenja, recimo, šminke, bila je praksa, vidimo u vremenu sahabih i što da su koristile, žutu boju, tako, da stavljaju na svoje tijelo. Danas se promijenilo, nije, nije žuta boja, nekakvog e, bilja, nego je danas šta? Određena materija koja je stavlja puder da se stavlja na lice ili nije bitno ovaj, ruž ili slično tome. Znači, ima nekakve osnove, to je bilo ko se pa Međutim, ova stvar nije bila poznata, pa najpriče je znači da se to, da se to ne čini, ali ako bi neka od muslimanki uradila, nećemo kazati šta da je uradila haram, jer nemamo dokaza da je to zabranjeno. Moramo je znači dokaz da bi smo nešto zabranili. I ovim su, braćo, završili poglavlje ukrasa za ženu. I naredno poglavlje je poglavlje Nićaha. Nikjah. Poglavlje znači braka i onoga što mu prethodi i onoga što se veže za brak. Pa ćemo o tome, inša početi govoriti u narednom druženju. الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا